Erleekin solasean librian lehen partia, hamabost alkarrizketaz eginik da. Erleetaz deuze zagutzen ez dian kaseta laibat, erleen gana eta haien unguko elementien gana juiten da, galto pausatzea. Bigeren partia aldiz, erleen ikuspuntu zientifikoago bat da. Erleen populazioa tipitzen aidela eta, libuhunen helbuia da erleen bizitzeko manean esplikatzia eta, erlean zaintzean importantzia. Martxala izpurua idazlia. Egun, ikusten da, bai nekazaritzan, laborantzan, bai bestelako kutsaduraz, erleak asko ari direla galtzen, gure erleak esan ditut, e, guk zaindutakoak, baina esan behar da, duela oita marrurte gutxi gora bera, Etorri zela asiatik gaxotasun bat, da akaro txipi, txipi bat, bi milimetrakoa hola, eta horrek erleak galtzen ditu. Eta ondorioz, lehen basatik gure basoetan, eh, gure alkaitzetan ziren erle guztiak galduak dira. Momen une honetan, erlatzenok dauzkagun erleak soilik bizi dira gure artean. Eta hoiek polinizatzeko gure eh, bai fruta arbolak, bai sagarrondoak, bai beste barazkiak polinizatzeko derri horrezkoa ditugu, eta hoiek galtzen usten baditugu, ikusi ditugu txinan e, kutsaduraren ondorioz erlerik bizi ezin den lurraldetan, eskuz ari direla sagarrondoak e, polinizatzen personak arbola gainea igo, hori da katastrof ikaragarria. Bea bea importanta da publiko zabala erlen egoeraz jabetzia. Oen eskubeita indaren egitea erleen babesteko. Adibidez, elikatzeko manean, pestizidak jabiltan dutian laboan txako, ekoizpen gutigo eostez.